diyelim ki e, sünnet olan usulde ıslatmakta bir beis yoktur. Islatmamakta bir beis yoktur. Ve kâle el-hâfız ibn-i e, Asqalani rahimahullah Fethül Bari'de diyor ki ve hakikatel ıgtisal gasle cemi'il a'da ma'a temyiz ma'a temyiz yani bütün a'da dedikleri işte baştan yani saçtan tırnağa kadar her taraf ne olması gerekiyor? Islanması gerekiyor. Kal Allahu Teala ve in kuntum cunuben fattaharu. Yani siz cünüplü iken fattaharu ey ıgtesilu yani yıkanınız. Bu ayet-i kerimede e, Nisa suresinin 40. ayetinde alimler burada ihtilaf etmişler. Özellikle Hanefiler. Diyor ki ya eyyühellezine amenu la teqrabu salata ve entum sukara hatta ta'lemu ma tekulun ve la cunuben illa abiri sebilin hatta tagtesilu. Bu ayeti kerimede ile Bakara suresinin 222. ayeti kerimesinde ve la teqrabuhunne hatta yathurna fe ize tatahharna ayetiyle. Burada Hanefi fukası bu ayeti kerimede ve la teqrabuhunne hatta yathurna Tamam mı? Tehfif ile diyorlar ki burada bir kadın nifas kanından ve hayız kanından kesildiği an kocası onunla cima yapmasında bir beis yoktur. Yıkanmadan yani. He. Cumhurun görüşüne göre ise burada teşdit ile alıyorlar. Bu iki kıraette iki kıraette vardır. Ve genelde kurra alimlerin yedisi de bu konuda ne yapmışlar? İhtilaf etmişler. Kimisi teşdid ile okumuş, kimisi yattaharna ayetiyle okumuşlar. Ey teşdid ile, kimisi yathurna ayetiyle. Hanefi fukahası aynı Kur'an-ı Kerim'de yazılı olduğu gibi kabul ediyorlar. Ve diyorlar ki bu kiraata göre o zaman kadın hayızdan kesildiği andan itibaren er, kocası onunla cima yapmakta bir beis yoktur. Ancak bütün hadis uleması ve fakihler bu ikinci ayetteki yani teşdid kıraatında ittifak etmişler. Ey burada ve la takrabuhunne hatta yathurna burada Hanefiler diyorlar ki hatta yathurna ey kan kesilinceye kadar. Kan kesildikten sonra bir şey. İkincisi fe ide tatahharna ey ide ikteselna ondan sonra buradaki diyor ki gusüldür. Hanefiler bu şekilde yapıyorlar. Kabul ediyorlar. Cumhurun görüşüne göre ise kesinlikle kadın hayızdan veyahut da nifastan sonra yıkanmadığı müddetçe kocası onunla cima yapması kesinlikle haramdır. Yani tıpkı kadın hayızlı iken hani bir kadın hayızlı iken onunla cima yapmak nasıl haram ise Kesildikten sonra yıkanmadan yine onunla cima yapmak yine haramdır. Bu cumhura göre. Cumhura göre. Heh, Abu Hanife'nin mezhebine göre bir sakınca yoktur. Ancak diyorlar ki en evlası yıkandıktan sonradır. En evlası, en evlası yıkandıktan sonra cima yapmaktır. Ancak dayanamazsa kocası dayanmayabilir o an için. Hani bir hafta tek evlidir. Yani bir kadınla evlidir. Bir hafta boyu hanımına yaklaşmamış. O zaman e, yıkanmadan önce e, yaklaşırsa bir sakıncası yoktur Hanefilerde. Diğer alimlere göre kesinlikle haramdır. Peki bir erkek bir erkek hanımı hayızlı iken veyahut da nifaslı iken cima yaparsa cezası nedir? Bazı alimler demişler ki bir dinar veyahut da yarım dinar değerinde sadaka vermesi gerekiyor. Ondan sonra töbe ve istiğfar eder. Cumhur'un görüşüne göre bu sadaka ile ilgili dinar veyahut da nısıf dinar hadisi İmam Elbani Rahimahullah bu hadis zayıftır. Yani sahih değildir. Dolayısıyla bu hadis sahih değil ise bütün hadis uleması tam ve fakihler demişler ki e, hanımı hayızlı veyahut da nifaslı iken cima yaparsa onun yapması gereken sadece tövbe ve istiğfardır bu yaptığı hatadan dolayı tövbe istiğfar edecek bir daha bu günahı irtikap etmeyecek. Yani dinar değerinde veya da nısıf dinar yarım dinar değerinde sadaka vermesine gerek yoktur. Çünkü o hadis sahih değildir. Olmadığından dolayı onu tasadduk etmeye gerek kalmıyor. Evet. Demek ki Ebu Hanife'ye göre